Kadın okula gidip çocukların veli toplantılarında bulunabilir mi? Eşi işteyse, çalışıyor ise, izin alamıyorsa diyor. Eğer kadın ve erkek karışık olacaksa burada değindiğimiz gibi ayetlerde, hadislerde, ashabın görüşlerine dayanarak, alimlerin görüşlerine dayanarak kadınların ve erkeklerin bir arada oturmaları caiz değildir.